antau du semainoi aperis la unua portio de la exerzaro auscultu cae ripetu. Sequis antau unu semaino la dua portio. Ien la tria portio. Giugin. gin. Tre taugas exerci la lingvon en gruppo activai clubanoi nun povas memberki la materialon por viai exerzoi. Do eblos electi la temoin memstare, lau via besono cae via plesuro. Laut legi la textoin ne estos problemo. Lernantoi en horo ripetos la frasoin cae same tre taugas alterne paroli. Ien foie parolas virino au viro. La lingua nivelo nun crescos constante, cae crescos la gioio paroli la lingvon. Ne estas facile el teni criticon. Pro manco de mono, Proiecto fiascis. La legio permessas liberan agadon. Conata firmao nun serchas dungitoin. Kai oni offertas tre bonan salairon. Ho, lasu min sola! Mi volas riposi! Tui poste de nove mi venos al vi. Mi havas donatson por via edzino. Gi certe presento surprizon al sci. Nec mia fratino, nec mia cusino, tre shatas veturi per automobilo, do ili preferas voyagi per busso. Gi costas mal multe, cae estas secura. Per aviadilo en plena tranquilo mi flugas comforte de lando al lando. Agrable forfluas la tempo en traino. Veturi per traino protectas climaton. Publican transporton ni usas volante. belega in ferioin sur verda insulo. Passigis infanoi cun siai gepatroi. Libere movigi sub blua cielo. Gioigis la gastoin de luxa hotelo. La pladoi bon gustis, kai estis abundai. Malvarmae trincajoi haveblis tut tage tre charma fraulino disdonis dolciajoin. Agrablan surprison mispertis hierau. Mi mangis bon gustan rostitan viandon. Frititae terpomoi ja estas bon gustai, sed ili enhavas damagiaen substanzoin tre dolciae trincajoi damagias la sanon. Cai min accompanis mal nova amico. Li vivis tre longe en Scandinavio, sed nun li revenis, cai trovis ad zinon. Mi heime forgesis la posh telefonon. Neniu gazeto raportis la veron li fine sen vole malcasis secreton. Neniam mi credis che tio ocasos. Post lia averto, ni ciui silentis. Avino racontis mirindan fabelon. Boncora onclino accetas trincajoin agrablan surprison mispertis ierau. Musica ensemblo gioigis la homoin. Tut iara abono validas gis maio. Semaina gazeto aperas sabate. Monata revuo en havas nur bildoin malsana cusino suferis silente. Lerneia collego ricevis premion. Helpema amico laboris sen page. Te amo presentis amplexan proiecton. Por multae problemoi existas iam solvoi. Sen tauga rimedo ne solvas problemon el stara faculo postulas subtenon. Necessas discuti pri tiu demando. Lau mia compreno neniu protestis. Cun mia fratino promenis amico. Post unu semaino alvenis letero. Malanta o la viro attendis polizzo.